şair Emrah Erzurum ne güzel söylüyor. İksiri azamdır nutku ehlullah. Her nefeste haki kimya ederler. Hakkın esrarından onlardır agah. lakin surette ihfa ederler. Bakma hakaretle dervişanlara. Köhne aba giyen arifanlara varisi enbiya denmiş onlara mürde gönülleri iya ederler emrahi cehdeyle hali haleyle kalehli olandan infisal eyle erenleri bulda imtisal eyle Sin de vasılı Mevla ederler. Erenleri bul da imtisal eyle, seni de vasılı Mevla ederler. Bu adam bir çoban abi, abi bu adam bir sığır çoban abi. Yahu bu, o milletin çobanı bu ya velisi nereden gidiyor? Ya devlet başkanı nereden gidiyor? Allahü Teala mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin.